Her er de sorte spejder, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation. God eftermiddag og velkommen til det program, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Og De Sorte Spejdere er jo et, øh, et, et talkshow, men ikke mindst også et musikalsk talkshow. Yeah. Og min gode ven, medvært og kollega Anders Lund Madsen. Anders. Anders, hvorfor er det at i dag, at det er, at det virkelig bliver et musikalsk talkshow? Fordi at vi har jo øh, med en utrolig stor øh, kraftanstrengelse, ikke mindst fra din side, øh, der, er blevet, øh, der er blevet loppet meget, mm. at det os at få en, øh, en, en rigtig superstjerne i studiet. Ja. Han sidder her mindre end to meter fra mig, øh, og jeg kan jeg sige, at jeg kom lidt uheldig ind på livet af ham. Hvorfor? Øh, fordi Peter Palshøj gør noget mærkeligt, jeg mindre, jeg ikke forstår. Det forstår jeg ikke. Nej, men han, ja, det forstår jeg ikke. Nå, men det er fordi, at øh, jeg sad ude på toilettet. Ja. Ah. Jeg har et dårlig mave, så ah, ja, ja, ja. skal vi ikke trætte lytterne med. Øh, derfor har jeg siddet ude meget længere, så kom øh, her, her øh, superstjernen ind. Og så begyndte han at synge, fordi han troede, han var alene på toilettet. Og jeg, øh, øh, det var han så ikke, fordi jeg sad der også. Og så nogle gange, så sidder, når nogen laver det der med, at de kommer ind og så øh, synger meget højt, ikke? så siger så er det bedst at bare blive siddende, ja. Ah. indtil at, at de er gået igen, fordi ja. så er det ikke for langt. Og så sad jeg meget længe, meget stille, Øh, og det er jo svært, når man har dårlig mave, men det lykkedes mig. Og så, da jeg var sikker på, at han var gået, så kom jeg ud, så stod han lige ud foran, og så tror jeg nok, at han troede, at jeg var en, øh, en der gjorde rent eller noget, fordi at, øh, vi havde ikke helt den. Det, ikke, Senere hen, og det var lidt akavet, ikke? fordi så nu var du nødt til at sige, at jeg faktisk var en af værterne Nå, ja. i programmet. Ikke? Og ja, nu ja, ja. kom det skævt, og så sagde han, at han var nødt til at sige det, men jamen, vi havde ikke haft sex derude, fordi at det sådan blev lidt pinligt. Det tror jeg sgu nok skal gå. Ved du hvad, det tror jeg. Fordi, og at, jeg øh, er på den anden, en anden grund lidt nervøs, fordi at jeg ved, at øh, jeg har en øh, uheldig historie med hensyn til at interviewe popstjerner, hvorimod du er jo en af de dygtigste i Danmark, hvis det ikke den dygtigste til at interviewe popstjerner, rockstjerner i dag. Det er meget glad for, du siger, Det er meget glad for, du siger. Men jeg er ikke den eneste, der siger, vil jeg godt sige. Jamen, hvem har ellers sagt det? Jeg kan, jeg du kan fortalte ikke, lige inden, ja, det kunne jeg bare tænke mig at vide. Jeg kan bare ikke sige, jeg kan bare sige, det er en, som virkelig ved meget om, om rockmusik, og som, som har øh, utrolig øh, stor viden, og derfor respekterer jeg det meget. Ja. Og det er jo ikke noget, hvad, hvad nummer er det? Øh, det er nummer 17. Øh, det, det er bare, derfor er jeg, meget, jeg er her primært i dag for at lære. Men du må hellere sige, hvem det er, vi har. Jamen, Anders Lund Madsen, øh, lige inden, du har jo engang interviewet Madonna. Så er du rejser på, ja, ikke? Du har engang interviewet Madonna. Det er korrekt. Det varede 318 sekunder. Ja, og hvorfor? Fordi jeg blev smidt ud, fordi jeg havde... Jamen, det, uh, det er en forfærdelig trist historie. Jeg blev smidt ud, fordi jeg havde taget sælskindsbukser på. Og vi kom op og diskuterede, hvorvidt sælen havde haft det godt. Det var en meget dårlig start på interview, og så endte med at jeg blev smidt ud, fordi at, øh, jeg spurgte hende om noget med dødsannoncer. Og så øh, kom de der sikkerhedsvagter ind. Og det var oppe i Stockholm. Det er langt at tage for i 3 minutter. Og for at blive smidt ud af Madonna. Jens ja. Brandgaard Poulsen, vores webmand, vores producer, en spæ, vores in the øh, community. Du skal bare passe på alle mange engelske ord ja, i dag, som vi ja, har på. Ja, fordi der er jo øh, engelske øh, ører ja. i lokalet. Og, men, ja. men Jens, kan du ikke sige, hvem det er, vi har besøg Skal jeg sige det? Ja, ja fordi så kigger han hen på dig. Fordi endnu ved han er jo ikke, vi har snakket om. Vi har besøg. Du kan også sige det på sådan en mærkelig udtale, så måske han ikke opdager det. Jeg siger det, som det er. Jeg siger det, som det er. Skal jeg sige det? Ja. Jeg skal sige det nu. Ja. Er I klar? Ja. Mm-hmm. Vi har besøg af Brett Anderson. Fuldstændig korrekt. Fuldstændig rigtigt. Det er, jeg er lidt spændt, og det ved jeg, mange lytter ja, også er. det er jeg faktisk også. Øh, fordi vi har jo nu fået øh, Brad Andersen hen og sidde, og øh, Anders, du ved jo meget mere om det her, end jeg gør. Jeg er her primært for at hjælpe, og så hvis rette, hvis du siger noget grammatisk. Og det gør jeg helt sikkert. Det vi har valgt at gøre, og det synes jeg er en, øh, det er en, øh, en fræk idé, det er at tage anden del af interviewet nu. Først, ja. Måske Fordi... vi skulle sige hej, og så få snakke om det ja, her. Yes. Jeg vil lige sige inden, at dr.dk spider, der kan man se uh, hele chancen på webcam. Og hvis man har en uh, harddisk optager, så optag det, fordi Hold det her, det bliver ja. et interview, som ikke har hørt før. Det tror jeg også. Brett, welcome once uh, again. No, it's welcome. a pleasure being here. Thank you. Uh, thank no you. Idea, I've no idea what's going on. No, we uh, just uh, uh introduced you and the interview for the fifth time. You have got any idea what's going on? No, exactly. No, well, yeah. if you could <laughs> please come a little bit closer to the yeah, mic. Um, okay, there you go. We just uh, discussed once yeah, again because I'm primarily here to learn because I had a I had an awkward experience with one of your colleagues in the in the rock business earlier and I, I, I got uh, got myself thrown out. But Anders is known as, as being a very um, a very skilled uh, interviewer, <laughs> So I'm here primarily to if Wh- he, he does. Which colleague of mine did you? Uh, it was. Uh, I don't uh, really have any colleagues. No, not. I mean, colleague in the broadest sense of the word. Oh, I see. Uh, right. Uh, a fellow musician, you mean? Yes, a fellow musician. Who was it? Oh no, uh, she's not actually a musician, isn't she? Well, she's more phenomenal. She's a Madonna. The one I had interviewed Madonna right. a few years ago, and then I had some trousers in seal skin, <laughs> and we had a discussion about the seal, and the, it it ended that we were not agreeing because uh, she thought it was um, the seal was uh, it was uh, it, you shouldn't shoot it, and it was mm. and then she wouldn't uh, be interviewed by me, and then I have never worn these tri- it wasn't mine actually, but then. I, I got a bit um, anxious about uh, I, I had anxiety of interviewing musicians. So I'm just I'm I'm primarily here to, to learn today. Well, I should try and find something that you're wearing that I well I was hoping we couldn't have this. Um, <laughs> uh, uh well, it's fine. I have only yeah, I uh, can't uh, cotton. possibly be interviewed by you in those jeans. They're kind of but it's cotton. They're the wrong, they're the wrong shade. Here we gray. go again. <laughs> uh, well, I'm sorry. I will <laughs> I will leave this room. But no, Anders, you are the you have uh, he's Uh, he's, he's this is maybe going to be the longest interview ever done on no, Danish no, no. radio. Yeah. Because now we now we have. I've got I've got a gig to do at about ten o'clock. Yeah, and um, so and you we'll have to that. be there about nine thirty. Yeah. So you know, as long as we can it can be handled. So welcome, Brett. Thank welcome. you. Um, let's start off your debut solo album mm. was released yesterday. It's called Brett Anderson. No, it wasn't. It was released. It's released next week, I think. Oh. It was released yesterday here, right? Oh. oh was it? Oh, okay. Oh, damn. Oh, well, uh, was it? I'm know. sorry. No, sorry. Whatever. was oh, the 26th. I think, I think, it might be Monday, 26th. That's because I just got the album. Maybe I'm, Uh, that's why. Ah, well, there you go. Uh, next Monday. Okay. F- oh, it's bad beginning. Well, also because well, you you you you keep uh, nagging, saying no, it's today. Don't do that <laughs> Sorry. because I mean, Brett, uh, the last time you were doing an interview uh, here at, at this radio station was when you were playing with Suede a small acoustic gig Yeah. uh, at the Radio House, which we haven't we have sold it, but yeah. we haven't lifted yet. No. Um, do you remember that night? I do actually. It was great. Yeah, it's like a little. It was around the time of the last Suede album. I think we did like an acoustic show there, and yeah, it was really really nice memories. That that little radio place is great. Yeah. Well, it's sold oh, now. It is. Fantastic. Unfortunately, it's well, sold. you don't have it anymore. Nope. Nope. We, have got That's this a shame because it's yeah, it was nice. Little, great little place. Where did you play? Where, where were you sitting? We were at in the, the uh, studio. oh, uh, okay. Studio three. Yeah, that was nice. It hmm. smelled a bit though. That's why we That's because I, I, probably hadn't put any deodorant <laughs> no. on that day. <laughs> Uh, <laughs> well. Yeah. okay, Brett. I probably your, been on the um, bus for three weeks. Yeah. Your album is released on next Monday, on this forthcoming Monday. And um, your yeah, first single is called Love Is Dead. You're going to yeah. play it uh, in an acoustic version. I'm going to give it a go, yeah. Yeah. yeah. And you are playing tonight a sold out gig in oh, Vega in Copenhagen. Yes. Yes. Yes. So that's all the facts. You've Thank you for coming right, and um, you? see you. Well, <laughs> congratulations on that. Well done. <laughs> Okay. <laughs> Um, it's because he's looking in his notes. We got a lot of questions from the listeners of the show. Oh. And they have very interesting questions uh, questions for you. Yes. Okay. So um, let's start off with one of the first but ones. I was a bit uh, puzzled here because this was supposed to be the last part of the interview. It had more the character of the first part because there was a lot of introductionary questions. But okay. It's not that you forgot this concept about taking the second part first, no? Mm. Oh, I'm going to ask the first question now. Right. <laughs> Okay, I'm looking forward to it. Okay, thank, thank you. you. Um, but now some music. No. Everybody talked. Uh, a lot of people uh, asked. Should I leave? Yeah, you should. Uh, shut, shut the fuck up. <laughs> Maybe. <laughs> no, stay, stay, please. Um, a lot of the, the listeners asked um, about the, the Suede, and you know, with the old days, with uh, Suede was a very big uh, band in Denmark. Yeah. And you did a lot of huge gigs here. You did three gigs at the same Roskilde Festival, uh, yeah. maybe 10 years ago or something. Mm. Um, and I presume that there are a lot of journalists like us that are asking you about Suede now, mm. right? Yeah. Are you tired of talking of Suede? No, I don't mind talking about Suede. I, am very proud of Suede. Uh, it's not something I'm trying to hide from. Uh, it's fine. You know, I, I've I've made a new record, made a solo record, which I'm proud of as well. But I'm kind of like, I'm not running away from it. You know. It's cool. So how is Suede these days? Yeah, good. Well, the bass player Matt's playing with me tonight, mm. so that's one element of Suede. He's he's in my band at the moment. Um, yeah, they're all good. I speak to, I speak to them all regularly. The uh, new album, uh, you told me this before the, the show went on, that um, a lot of the guys playing on the album is actually Danes. Mm, yeah, um, it's, it's strange. Yeah, the, um, the, drummer and the bass player, um, Chris Sonner and um, Bastian Jewell and uh, the guy that engineered it, a guy called Duer Gormson, I think. Yeah. Duer Gormson. Duer. Duer. I always get the pronunciation of that name. And I think Duer, he was the one, he is the one uh, doing, uh, he's the sound guy, the sound engineer for, for oh, Mew. Mew, that's right, yeah. And uh, Christopher Sonne, he's uh, Laust Sonne from, from d ah. brother. Oh, so that's uh, very interesting. No, th I mean those two, those two together, Bastian and Chris, like a fantastic, fantastic rhythm section. They're really. And cool. how do you met them? Um, <sighs> I, I kind of met them through um, a Norwegian friend of mine, a guy called Fred Ball, that, who who I worked on the album with, and he knew Bastian, and Bastian knew Chris, and blah blah blah. But there's lots of Danish musicians working in London, very good musicians. And in fact, the drummer that's playing with me tonight, Sebastian Sternberg, is Danish as well. Mm. So it's a bit of a Danish mafia going on. Yeah. So the old Swede thing with uh, you were very have very big huge success here, and now you're continuing on doing the Danish thing. You know, we Danes we love talking about uh, international artists having danced with them because we yeah. get so proud. Yeah. Well, that's cool. I mean, uh, you do you have any Swedes with you? No. So this won't well, work have, in Sweden. I have, I have, a, I have a Dane and a Norwegian, but no Swedes. Ah. Oh, we love to hear that. Um, let's take the first <laughs> question from uh, Kenneth. Uh, Brett, yeah. my man, how did you get the singing voice that you have? Are you a nat natural talent, or did you train a lot with a voice singing coach? Mm. Interesting question. Um, uh, I didn't start off as a singer actually. I started off as a guitar player mm-hmm. when I first sort of like wanted to be a musician. I was a guitar player, and the, the, band that I was in, the singer left, and I sort of got pushed to the front and kind of forced to take on singing duties, and I became a singer then. But I think singing is very much about confidence, um, and I think kind of like anyone can sing really. You know, it just depends what style you want to sing in. You know, not everyone can be an opera singer, but you know, it's singing's just about expressing yourself. So um, yeah, I kind of work at my voice now. I, I train it a bit more. You didn't do that in the old days? Not really, no. Um, but I'm singing in a different way at the moment. I'm singing a little bit more controlled way. I remember the three gigs at Roskilde that summer. Mm-hmm. Do you remember them? Yes, I do. 1999. Yeah, yeah. perfect. It was just brilliant. Three uh, shows, three nights in a row. Mm. And especially the last one at the Yellow Stage, where you had this Wheel of great, Fortune yeah. Uh, yeah, with all fun. your your songs on. Yeah. Mm. And then, uh, yeah. But that must be quite hard to sing three nights in a row. Yeah, but it I is, remember your voice was pretty uh, rusty. Yeah, no, it does. the it last gets, gig, it gets rusty. On you know, even now you can hear it. Now I've got a bit of a croak there, and I've only sung what I've only sung last night. So, yeah, I kind of give it a lot when I'm on stage, you know. So, yeah, but that that Ross Gilder show was good. I really enjoyed that. Yeah, brilliant, fun. Um, Thomas asks, thanks for a great single and album. Maybe he thought the album was out yesterday also. Maybe he's heard it on the internet. Yeah. Well, <laughs> yeah. Is it uh, released out Yeah, Yeah, it's, it's out there, right? Yeah. Probably. Well, who knows? I'm looking forward to the show tonight. Any chance of seeing you back at Roskilde this summer? Uh, I'd love to go to Roskilde. They haven't asked me yet, but maybe they will. I don't know. I, you know, I always enjoy playing there, and you know, it's Denmark. It's my second home. Love to do it. Maybe uh, Roskilde, the Roskilde Boogers are there tonight. Maybe. Probably they are. Uh, Bo, he's asking, I've been a huge fan of yours since 93. Uh, on many fronts, we have lived, uh, blah, blah, blah. You have lived uh, relatively similar lives. Battling drugs addiction, I'm clean now, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. <laughs> it's not blah, blah, but it's a good question, but it's very long. My question to you is, has or does your sobriety factor into the work that you are doing on your next album? that was. It, it, it kind of it, there's a factor in the sense that uh, you know I'm kind of very engaged with life, and uh, I feel as though my brain's working again. But it's not. I haven't written an album about being sober. I can't think of anything more boring. <laughs> you know, it's just like it's just how I approach my work at the moment. It's not. It's not a kind of an issue for me. It's just like well, you know, I used to used to not be sober, and now I'm sober, and it's just my work. From as far as I'm concerned, my work's much better now. Thank you, Brett. Yeah, Mr. Anderson, the reason for this uh, music is because we usually have a German Tuesday today because it's Tuesday. So German Tuesday. Yeah. Well, yeah, and this was a German song. So do you have any uh, kind of uh, connection to Germany whatsoever? Well, I've been there. Oh, that's good enough. enough of a connection? Well, yeah. How's so the uh, the German uh, audience? Yeah, how's the uh, German? I quite like the German audience. Well, well, sweet. Yeah, you were also big in Germany, yeah, right? I did all right in Germany. Yeah, I've always enjoyed it there, and I'm playing a couple of solo shows there in April, I think. Uh huh. But you know, Germany is a very interesting country. Obviously, politically, it's kind of like it's had a, a very varied past, but you know, kind of like culturally as well. Extremely nice people. You know, lots of the, lots of the, you know, lots of the kind of like. It's the seat of classical music, isn't it? Mm -hmm. Sorry, Brett, you have to be go. go it's well, the I seat of classical music. <laughs> Thank you. <laughs> but and actually, Berlin is one of the uh, biggest. Um, Berlin is one of the greatest cities in in Europe at the moment. Berlin. Yeah. yeah. What, what did I say? Berlin. Oh, Berlin. Berlin. Sorry. Well, oh, it's Sorry. okay. Sorry. We work tomato, tomato. No, it's Berlin. Yeah, it is. Yeah, he said Berlin. It I said Berlin. Like a city from Scotland. The next question, uh, Brad. Ever, oh, I'm not. Uh, the next question, Brad, is um, concerning the tears. You yeah. did an um, a band, a, a project. What I do you call it? did a band with uh, Bernard Butler yeah. um, a couple of years ago. Yeah. Called the tears. What the happened tears? to the tears? Um, nothing really. We're just um, doing other things. Might make another record. So the cheers is if, not. If we feel like it. Okay. Yeah. And how, what? How is your your feelings about the cheers? The yeah, project I mean, I think the, the, the record was really good, and I really enjoyed being in the band and making the record and everything. But it just sort of, uh, um, I think we sort of like stopped enjoying the kind of reality of releasing a record, and it was very much a project that we kind of like carry on doing if we were enjoying it, and we sort of stopped enjoying it through no fault of our own. It's just sort of like almost, you know, sometimes releasing a record can be a very sort of soul destroying experience it genuinely can. You know, it can be can grind you down, and we just stopped enjoying it. I think. I'm a huge fan of Suede, uh, says Louise, especially Brett Anderson, who is totally hard. Hard, baby. Hard, baby. My question is, oh. are you going to continue to pursue your solo career, or do you have any plans to make more albums with the Suede or the Cheers you just asked? Uh, uh, sorry, you just answered that question. Well, in the future. But it's still a good question. It is. It's a great question like the, I the hot am part. I'm stunned by that <laughs> question. and well, actually don't know I, what it is. I, I, wish that I wish I always got asked that question. Mm. And you never do. <laughs> no, but now's the chance. Um, yeah, I'd like to make another solo record. Yeah, I'm kind of that's what I'm feeling at the moment. You know, my next record will be that probably. Yeah. But still, and the first. Uh, your first album isn't out yet. <laughs> Isn't, isn't well, It's next Monday. it's next Monday. It's uh, next Monday, as we all know. But okay, I've, I have started writing the next one. Uh, you have? Yeah. How many songs already? Uh, about three or four, I think. Okay, I have a next uh, very Danish question. So, will the uh, the studio musicians be the same Danish musicians? Oh yeah. Well, what about the Norwegian guy? Is he out? <laughs> yeah. N no. On the next album. Uh, I don't know who I'm going to play with on the next album. Ah, I don't. So next question. I have to wait and see. You've been in the music business for 15 years. Uh, yes. What do you think has changed the most about the business and the music in the last 15 years? Well, you know, obviously you've got kind of all these things like MySpace and stuff, which has sort of made the whole filter of music music different, you know. But ultimately, nothing really. I think I think you know, there's you know, I notice little changes like you know I see a lot more corporatism in in alternative music. Uh, when when Suede first started, alternative music was uh, definitely a lot freer than it is now and now it's just a kind of like it's just a name, isn't it? Alternative is just a, it's just a it's just a it's just a genre on your iTunes. You know it's I mean? a brand. It's not, it doesn't really mean anything beyond that. Um, but you know, ultimately, music's music, isn't it? It's about expressing yourself, and it's about you know writing great songs. You know, I still do the same sort of thing that I've done for for years and years, which is just sitting there and, and writing a, writing a tune. So have you changed since the uh, over the last 15 years? Uh, That's the uh, next I'd question. I'd be a strange person if I hadn't <laughs> changed. yeah. You know, I'm sure you have. I'm In which ways have you changed? Oh, I don't know. A million ways. Who knows? You know, a million ways have changed. Changed a million ways have stayed the same. I don't know. You still like like you're 20. You still look like you're 22, Brett. Cool. Yeah, I like man. You. I just read in the newspaper yesterday you're, that you're, you're almost 40, right? so <sighs> I keep hearing. Yeah, apparently. And you just started started taking uh, driving uh, lessons. Well, no, I've just passed my driving test. I've got a car. Oh, you have! Congratulations! <laughs> yeah, I've got a what, car. What, what kind of car? You choice got? of your got brand? Oh, an Audi. An Audi. Oh, you can out A A four A six. Oh, I don't know A3? what it is. I don't know what it's called. It's little. You know, it's you know what it is. It's a little silver Audi. I don't. It's just a little silver Audi. It's great. I so it's an A three maybe. Oh, I don't well, know. Could, what is this Top Gear or something? You know, you just had you your first. Are you Jeremy Clarkson? <laughs> Yeah, no, I'm not. You, just had um, you just had your your your driving license, and then you don't know which car you're well, driving. Well, I bought a car. It, look good. I no. bought it. I don't know. End of story. You know. Audio, audio, Audi, Audi, <laughs> Audi is a great car. Mm. Okay. Um, let's see the last. Anas is uh, considering buying a Skoda. Is he now? Yeah, yeah. I am. Actually, yeah. I am because it just because become a father, and you know. Yeah. So yeah. Well, it's a bit of a father's car, isn't it? But they're quite nice. Yeah, yeah. No, thank you. Yeah, yeah, yeah, they were right. Yeah, I think Bernard Butler's got a Skoda actually. Lots of people do, so but it's not an Audi, kind of you know. It's he has nice a Skoda. I think yeah. so. I think you're in good. Hands. I'm gonna definitely now. I'm gonna buy a Skoda. Well, there you go. Thank you. I was just. Um, did you pass the test first time? I'm sorry. You keep interrupting him. Um, yes, I did. was going I did pass that. first time. You did? Yes. Both the uh, theory and practice. I'll tell you how long it took me to from from my first lesson to passing the test. It took me six weeks. That's very short. It's good, time. isn't it's it? It's good. It's very yeah, good. Yeah, it was a bit of a fluke actually. So I'm kind of like still regretting it. I'm kind of I still feel like a learner when I'm driving around town, but and you have London's to, quite scary to drive in as well. Yeah, because you have to pass the test in urban surroundings. Yeah, oh yeah. Oh, damn. They don't take you to a field. Well, <laughs> they do here. Sometimes you do can they? Just, well, if you have one of those in the countryside, you just stay there. N- Nikolai is uh, oh, asking oh, uh, a lots of questions. A lots of questions. Yeah, it's wrong. What, what do you think about Damon Albarn? Wasn't that supposed to be uh, asked to? one of the Oasis guys. Yeah. And what is Justin Frischman from Elastica doing today? Um, what's Justine doing? She's uh, what is Elastica actually doing? That was a great well, band. They, they, haven't existed for about no, <laughs> seven ten years, years so. or something. Uh, Justine lives is living in America. She's studying uh, she's studying. I can't remember what she's studying. Some bizarre course in Colorado. Oh my god! And uh, finally, yes. Are you gonna play tonight? Only your own solo songs? or you are going to play some old material from the tears, or sweet material? We'll ha all have to wait and see, won't we? Well, that's mm. Who knows? Mm. Who knows what the evening might bring? Thank you very much for coming, bro. <laughs> and um, Thank you very much. I'm actually I'm trying right now to get a hold of a ticket, you know, because well, just wrote to the. Uh, I can put you on the guest list. You can. Yeah. And then I just have to call my girlfriend and says you gotta take care of the little one tonight. Well, but I would really like what to. What you come. want more? Oh a Skoda and going to a concert I mean, tonight. This, this is, is going to be a great day. If you want to kind of like you know shuffle off into middle age or kind of like live the rock and roll dream, the choice is yours. You can take your. You're Skoda. the one who's getting 40 and has uh, has an Audi. So, <laughs> Brett, please play a song for us, and thank you very much for uh, coming. <clears throat> um, Brett. I'm just going to shuffle over. Yeah, yeah and, very and slowly, please, so we have time to say something. Uh, yes, yeah. Brett Anderson går nu rundt i studiet yeah, hey, for at uh, yeah. hente sin guitar, yeah, sæt sig ned på stolen, sæt sig på stolen, for at synge. Is running commentary? It is, it is. and, <laughs> yeah, it is, yeah. actually. And, uh, so um, please sit down and play. <clears throat> and, and, Første single fra Brett altså Andersons album, som altså udkommer på mandag. På mandag. His album that's, released on Monday. And the song is called Love is Dead. You ready? Yes. Yeah. Are we in position and everything Yeah? Yep. We have a goal. Nothing ever goes right, nothing really flows in my life. No one really cares if no one ever shares my bed. People push by with fear in their eyes in my life. Love is dead. Love is dead. The telephone rings, but no one ever thinks to speak to me. Traffic speeds by, but no one's ever stopped it yet. Intelligent friends don't care in the end, believe me. Love is dead. Love is dead. plastic people wear imaginary smiles Exchanging secrets at the back of their minds Plastic people Plastic people Nothing ever goes right, no No one really cares if there's horrors inside my head. People push by with fear in their eyes in my life. Love is dead. Love is dead. Love is dead. Love is dead. in breaking news. Har vi det? Ja. Øjeblik. Okay. Så er det så ikke Jens, der skal sige det? Nej, nej, vi skal ikke sige sådan noget. Okay. Vi skal bare sige breaking news, fordi at det... Øh, Nå, ellers yes. kommer... Åh oh, gud, nej, det er noget, de har copyrightet på. Ej, rolig nu. Step down. Der er fanget en delfin i Holbæk Fjord. Den er strandet. Strandet i Holbæk Fjord? Ja, jeg synes i min forstand, det er breaking news. Det... Hasse Rasmussen var ude at løbe klokken 7 i morges ved Holbæk Fjord, men stoppede, da han så en rygfinde, man ikke normalt forbinder med danske farvande. Finden viste sig at tilhøre Rissersdelfinen, der hører hjemme i Nordlanden og Stillehed, skriver Holbegams Amts Delfinen var strandet på en muslingebanke, men Hasse fik skubbet det store dyr hey, hey, hey, hey, hey. Der er alt for mange eksotiske ord i det der. Ja. Muslingebanke. Muslingebanke, ja. Snakker vi uh, Limfjorden, eller snakker Nej, vi... Holbækfjord. Holbækfjord. Der er altså en muslingebanke ja. og en øh, delfin, der normalt lever i Stillehavet, Nordatlanten. Mm. Den er en af de muslinger. Vi skal have fat i Hasse, vi skal have fat i Holbæk, vi skal have fat i øh, Greenpeace. Hvorfor er de ude at lænke sig til den delfin? Jens, er du klar? Jens. Er du klar til at gå gide ringe og lave noget i dag? Skal jeg så ud og lænke mig til en delfin? Nej, Nej du, skal, skal ringe bare ringe til rundt til nogen. Vi skal Ring, snakke, find den her historie. Grav den ud. Kom. Ja, jeg, graver. Jeg graver. Okay. Word. Den næste sang var kun 1 minut og 19. Vi skal lige snakke lidt længere. Jamen, det kan vi godt. Jeg kan sige, at øh, jeg glæder mig meget til anden time, hvor vi har jo... Øh, besøg af... <laughs> Vi har besøg, besøg af... Brad Anderson. Paven. Nej, jeg synes, jeg vil godt lige evaluere ganske kort på det, det her rockstar interview fordi vi har jo haft en lidt, øh, ikke jeg vil sige, ikke traumatisk, men vi har haft en lidt problematisk forhold til pladebranchen som sådan, ja. fordi de ikke rigtig har ville øh, lade nogle af deres øh, tunge drenge komme ind i program, men nu synes jeg er nok, der er kommet hul på bylden. Og jeg tror da også, nu når herr Andersen, som virkede som en meget, meget øh, behagelig mand, mm. øh, når han går hjem og siger, det synes jeg gik godt, så tror jeg nok, det rykkes ud gennem miljøerne, at vi, at vi er søde. Hello Mick. For eksempel. Hello Ron. Hello, Hello Madonna. Keith. Hello Keith. Hello whatever, ikke? Madonna-tingen, der, der, lige til at starte med, der kiggede han lidt, så tingene. han, nu sidder de her kampløb, men det værste er, at det er sandt, at du har siddet i, par sælskindsbukser. Ja, og, men jeg sad, sad der ikke længe, kan man sige. Nå, kan du så synge Like a Virgin nu? Ja, kan, kan, du det? Var, kan du det? Kan du det? Sig som en hund. Nej, men øh, det var jo bare øh, øh, uheld. Og det er også det, som pladebranchen meget gerne må vide, det er, at er der nogen af os, der elsker og aldrig kunne drømme om at stille krigsspørgsmål, øh, så er det også. Det er det også. Og så kan øh, jeg høre sige i den forbindelse, så spiller vi nemlig musikken og sådan at pladen, at pladen kommer på næste mandag. Ja, og på torsdag, der har vi da besøg endnu en gang. Det har vi da. Der har vi da besøg af Damian Rice. Yeah. Han vil dog ikke tale med os. Nej, men det, træerne vokser ikke ind i himlen, men han vil godt spille tre sange, og det er absolut lige så godt. Så har vi lige snakket om musik, ikke? Ja. Øh, om, øh, om bilpriser. Ja. Og så så jeg øh, Top Gear i går en genudsendelse, det var fra 2003 selvfølgelig, fordi ja. et, øh, det Top Gear, man ser hjemme på de danske tv-kanaler, er ikke så up-to-dated. Nej. Men ved du hvad? Nej. En Mini Cooper S ja. i en eller anden vild tunet udgave, der havde 275 heste, kostede 16.000 pund. Ja. Det er lige med gang med en 10-11 stykker, det er omkring 170.000 danske kroner. Men hvorfor tror du, der er så mange danske musikere, der bor i London? Hvorfor gad jeg godt det? Jamen, man kan jo bare ikke by bygge et helt liv op på... Der er langt på, til arbejde. Ja, Nej, på at købe en bil. Ligesom folk, der flytter til Sverige. Jeg jo en pis billig bil. I øvrigt så er der en uh, øh, Touareg, som holder rigtig meget længe nede på Østerbro, nede i Randersgade, på svensk plade. Så de bor nok ikke her, mener du? Jamen, det er jo bare på langt besøg, ikke? Ja, ja det er det. Upsen. Øh... Nå, det vi skal nu, vi skal til noget meget andet. Nej, nej, jeg vil bare gerne sige noget øh, okay. i forhold til det med biler. Ja. Øh, nu skal jeg have mig en skoda nok, ikke? <laughs> øh, og det jeg vil sige med det, det er, sidst jeg snakkede om det her, der var den af Niva. Nej, men hvor Christian Jensen, øh, ja. revisoren der, der er vores skatteminister i Danmark, ja, han... han gik ud her for en måneds tid siden og sagde, inden næste folketingsvalg, inden mm. vores regeringsperiode er slut, så er, er, er afgiften på biler sat ned. Nej. Og det sjove er, at det øh, sagde Ole Stavad også, hvis han nogensinde har været skatteminister. Det har han. Og det sagde øh, den forrige og den forrige det er bare noget, man siger lige inden der er ved at gå på valg, uanset hvilket parti man holder med, hvilken regering man er med i. Ja. Jamen, så siger man det lige, bare lige for at sige det. De bliver jo aldrig sat ned. De bliver jo aldrig nogensinde sat ned i Danmark, det er der desværre. Ikke, jeg tror. Jeg gad godt, de ville gøre det. Nå, Kunne du ikke tænke dig det? Jo, men der er jo alt for mange øh, penge, der kommer ind på den måde. Det ville være fuldstændig forrygt. Så skulle du... Nå, men så i stedet for at sætte pris ned på Bacardi Breezer og smøger, så skulle smøger koste 80 kroner pakken. Jamen, du kan ikke basere et helt øh, business-system på Bacardi Breezer-indtægter. Så mange bliver altså ikke drukket ude på Anders, Crazy Days. tror jeg lige, det er der, du tager fejl. Er det rigtigt? Er der noget, der bliver drikket, så er det Breezers okay. og øh, Smirnoff Icers blandt de unge mennesker. Jeg ved ikke, hvad det nye med det er, man drikker. Det var 5-6 år siden, der var Breezer Time. Det jeg gerne vil have nu, Der det bliver drukket en... flere breezer, end der bliver solgt biler i Danmark. Jamen det er også fordi, breezer er billigere end biler. Så forestil dig, at du afgiftsbelagde breezers med samme afgift som med biler. Jo, det... Så var der ikke nogen breezer drug breezers. Og vi havde billige biler. Jeg forstår ikke, du ikke er skatteminister, fordi du har da svarene på alt. Inden vores program er færdig. Vi skal ringe til nogen. <laughs> Ja, ikke? ja, vi skal. Vi skal ringe til øh, delfinmanden. Øh, manden. Du bliver nok lige nødt til at læse det op igen, øh, ja, det der, der det er sket. Hvad er det, der er sket? Fortæl, hvad der er sket. Der sker øh, følgende øh, i morges klokken 7 er Hasse Rasmussen ude at løbe ved Holbæk Fjord. Ja. Han ser sig en rygfinde, ja. som man ikke normalt forbinder med danske farvand. Det viser sig at være en risosdelfin. Det ved Hasse, går jeg ud fra ikke. Øh, men han kan se, det er en delfin. Den hører normalt øh, hjemme ude i Nordlanden, Stillehavet. Men nu er den altså af en eller anden grund kommet øh, ind i Holbæk Fjord. Og øh, den var strandet på en muslingebanke. Hallo? Ja, hallo? Du skal have fat i Hasse. Det er Hasse. Goddag, hej, Hasse. Det er Hasse. Anders Brændholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio P3. Ja, hej. Og vi ringer dig direkte op i radioen, bare så du ved det. Men Hasse, jeg vil bare først sige... Øh, øh, tillykke. Tak fordi, at... Øh, <laughs> ja, tillykke. Nej, øh, tak fordi, at, at vi må ringe til dig. Øh, er det, at, kan du fortælle om omstændighederne omkring øh, delfinfundet i morges? Ja, det kan jeg da godt. Jamen altså, jeg var ude at løbe med min, min morgentur, og så stod der nogle mennesker og kiggede ud, og der var en, der sagde, at, at der var et marsvin, der var strandet. Mm. Og det kiggede vi lidt på, og så øh, løb jeg 100 meter videre, og så ombestemte jeg, løb, jeg mig og løb hjem igen og hentede mit kamera for at få nogle billeder. Og kom tilbage igen og, og øh, fik øh, taget nogle billeder. Man kunne godt se, at jeg kunne ikke komme helt tæt på. Øh, løb hjem igen og hentede mine vaders. Og så øh, udstyrede jeg mig med dem og, og, og, og gik derud af. Mm. Og tog nogle billeder på vej derud af og... og øh, kom ud og kom helt tæt på, og så var den her Øh, det store dyr, som jeg ikke vidste var en delfin på det tidspunkt, var så strandet på en, en, en muslingebanke. Øh, og så fik jeg skubbet lidt til den og, og var lidt nervøs for, for den, den er trods alt stor, sådan en der. Ja, hvor stor er den? Øh? Ja, altså, det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er målet på sådan en Omkring 3,5 meter eller sådan noget, men jeg havde ingen tommestok med. Men er den på størrelse med en, øh, en Skoda for eksempel? Skoda Fabia? Nej, den er, nok, den er nok mindre end en Skoda. Mindre end en Skoda, ah, men, men, men sådan en, en... En Mini? en mini af ja, en ah, okay. eller anden art. Ja. Mini Cooper. Den er, men selvfølgelig selvfølgelig ikke så bred. Den er stor nok. Den... Var, du, var du på noget tidspunkt bange? Nej, jeg var ikke bange for den. Den var, den var meget venlig og rar. Men, men det, der så skete, det var, at jeg prøvede at skubbe den ud, men den blev ved med at søge indad. Ah. Så på et tidspunkt kom den på, dyb, øh, på dybt vand, ja. og så var det ligesom om, så vendte den rundt en gang ude på det dybe vand, og så øh, kom ind mod mig, og så nikkede den sådan lige et par gange. Ah. Sådan en venlig gestus og så vendte den om igen, og så svømmede der ud af. Men Hasse, så, øh, øh, det amerikanske øh, forsvar, de har jo brugt delfiner. Ja til at øh, være altså, mod søminer, ikke, ikke landminer, det ville være mærkeligt. Jamen, det kan da være, miner, dem, der Og det jeg bare tænker på, så siger man, nej, delfinen er så klog. Den er jo, altså, den er jo ikke... Så klog er den jo heller ikke. Om altså, den bliver brugt til at flyve ind i miner, eller sejle, eller svømme ind i miner. Flyve ja, jo, vi har jo en gammel søminstation her i... Tror du, øh, hvor, hvor er den nu? Hvor er den nu? Altså, sidst Ligger den der svømmer ind, så nogen der skubber den ud? Svømmer den ind hele tiden? Nej, Anders, det har Hasse jo lige sagt, den svømmede ud, efter han nikket til ham. Nå, den, den, den, den svømmede ud, men, men, øh, men øh, det er faktisk således, så, så øh, øh, nogle af de kloge mennesker, en der hedder Hans-Jørgen Bogø fra, fra Zoologisk Museum, han, han øh, har gjort opmærksom på, at den måske kunne strande et eller andet sted, man bør være opmærksom på det, og de er meget interesserede i at komme ud, hvis der er nogen, der der, der ser den, at den er strandet. Men du så, fandt øh, den jo øh, altså, hvor den var strandet, det der sad fast på en muslingebanke. Var det ja. sådan, tror du, at hvis ikke du havde interveneret der, at så havde, den, så havde den blevet der? Skulle den fysisk skubbes fri, eller skulle den bare lempes? Den, den, skulle, den skulle skubbes fri. Og var du på noget tidspunkt skubbes. under skubningen nervøs for, at skubningen beskadigede delfinens bu? Nej, altså den, den har sådan en finde nedenunder, som, som øh, kører fast ah. i bunden. Så øh, du må have set sådan en. Jamen, jeg, jeg, jeg men ikke, ikke en så sjælden delfin som den her. Jeg, jeg er meget imponeret. Og var du på noget ja. tidspunkt fristet til simpelthen at, øh, at slå den ihjel og spise den? Nej, på intet tidspunkt. Ja. Så det her, den, er så, øh, den er så venlig og så rar sådan en, så det har man jo hørt så meget om. Så ja. meget, det, meget spændende. Altså det eneste, jeg siger efter det, det er, at man skal huske at købe masser af tun. Og det skal være den helt billige tun. Nej, du skal købe ja. den dyre tun. Øh, men men, men Hasse, efter, da, du, da den nikkede til dig, ikke? Ja. Øh, den kommunikation, der var der. Det var det, meget, meget tæt. Er det noget, der vil følge dig? Det vil følge mig resten af livet. Ja. Det kan sikkert. Hasse, Jamen, det, er du, speciel, Hasse, det er en speciel oplevelse i hvert fald. Hasse, har, du, har du børnevogn? Nej, det har Hasse ikke. Altså. Nej, Nej, Hasse har børn. Han er jo ganske ung mand. Hasse, hvor gammel? Må jeg spørge, hvor gammel du er? Jeg er 53. Altså, kunne du teknisk set godt lige have noget for børnebørn? Jeg kunne godt have noget for børnebørn. Det har jeg altså ikke nået. Der er en god historie til børnebørn for en kamin i hvert fald. Ja, og, ja. i hvert fald. Men Hasse, tusind tak. Nej, aller, aller sidst, så skal lige høre, hvor, du løb øh, frem og tilbage meget. Øh, har du tænkt at blive med at løbe? Ja, jeg har tænkt mig at blive med at løbe. Jeg løber, løber, løber temmelig tit. Så altså, hvad det er noget godt... motion at gøre. Det er, ikke, det er ikke for at finde delfiner i hvert fald. Nej, nej, men alligevel. Nej, men nu har du mødt en delfin. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad er det næste, du godt kunne tænke dig at møde, når du er ude at løbe? Ja, men det, du kunne vælge frit. Mm. Det, det bliver ikke større. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Øh, så... Jeg synes bare, at jeg vil sige tillykke med, det har været en, en god oplevelse for dig, og nu øh, fik vi formidlet den videre. Og, øh, og det er den slags, der gør naturen stor. Tak for hjælpen, ja. og, øh, og have en rigtig god dag, Hasse. Ja. Tak for hjælpen. Farvel. Hej. hej. hej. Det skal ikke være, være, være her til sidst i opkaldet også. Ja, ja, ja. Det var, at det der tit sker, det var, at øh, jeg synes også, man kunne høre Hasse til sidst være sådan lidt opgivende. Sådan, ja, okay, hej hej. Nå, det er det fordi måske, at ja, men jeg tror, at Hasse var glad. Spis tun. Masser af tun. Nej, Anders, dyrene er vores venner. Jamen det er de, med delfiner, jeg kan rigtig godt lide delfiner, men de er sat med dumme. Jeg har øh, en... Øh... Så jeg se, der er et net, de fanger tun, jeg sejler lige derind, så er der nogen, der siger, det er synd for mig. Squabbe, squabbe, squabbe, squabbe, squabbe. Så sejler jeg lige ind der, så svømmer jeg lige, squabbe, squabbe, jeg er delfin. Ej, så sejler jeg lige ind op i Holbæk. Ej, der er en, der skubber ud, jeg må hellere sejle ind igen, så jeg Han starter. nikkede til Hasse. Ind igen, ud igen, ind igen, nu er jeg ude. Om lidt ligger den vel inde i rotoren på Orøfærgen eller, eller andet snot dumme. Han nikkede til Hasse, og som en hyldest til alle jer derude, som elsker små søde delfiner. Spis tun! Så vil jeg nu spille en sang fra den gang, hvor vi stadig kunne lide hinanden. Som valfangst, ja tak! Nej. Nej, så er det ikke. Det er så sjovt. Det er satire. Vi er ikke færdige med at snakke med Hasse. Kære Nej. lytter, hvis du lyttede med i programmet. Hallo? I går. Du skal tykke munden, Anders. Det... Selv jeg synes, det lyder ulækkert. Sådan det er det. Hej Hasse, det er Anders og Anders igen. Hej. Undskyld forstyrringer til, fordi nu er du i radioen igen. Men det var kun fordi, at jeg tænkte på, øhm, den der delfin, Hasse, ikke? Ja. Det kan ikke være, at det... Vil du tage telefonen, Hasse? Så kan man jo gerne tage den. Nå, den ringer. Nej, nej. Okay. Bare tage den. Jamen, du vil meget. Vi har tid nok. Nej, hvis, hvis Hasse siger nej, så siger Hasse nej. det er kun fordi, Hasse, øh, der er fabrikker, der pludselig falder på plads. Det er ikke en delfin, du har fået fløjet ind, vel? Det er det ikke, nej. Er du sikker? Den kommer sig selv. Ja, ja. fordi det kunne jo være et veltilrettelagt pressestunt for Fede og Funny Boys. Det er fuldstændig korrekt, og men det... det har ikke noget med det at gøre. Øh, Hasse, vi der, er slet, har fund... der, der er slet ingen forbindelse. Lo, jamen, ah, det, det er bare, det er jo utroligt ah, tilfælde. Jamen, må jeg lige øh, konkretisere her? Ja, okay. Hasse, øh, vi øh, har fundet ud af, at øh, du har et firma i Holbæk. Øh, ja. og, og, og, og da vi læser det, så ser vi også, at du... Øh, har investeret i Fedefin og Funny Boys. Det er også korrekt. Kan du afsløre her i radioen? Vi snakkede om fedefinder. Førte du vores program i går? Er du... Nej, det gør jeg ikke. Nej. Øh... Hasse var ude at løbe eller noget. Havde travlt. Jeg var i Italien. Ja. ja, efter en delfin nemlig, Hasse. Det var lige det, du var. det er det. var nede fordi... jeg var nede og købe en delfin. Ja, fordi den her delfin, den er ikke selv svømmet, men den har du lagt der. Ej, fordi at fede, ja. fede finder Funny Boys igen kan få omtale. Ja. Hasse, det, sig det, det som det er. Det er jeg siger som det er. Sådan er det. Ja. Hasse, men, det var, men det var godt gjort, ikke? Ja, altså, Hasse, at vi øh- hoppede lige med begge ben i, det er utroligt. Vi er revet rundt, Anders, vi gør. Hasse, øh, prøv at høre. Det vi er eneste... jo altså røget ind i, i Fede Find og øh, Funny Boys marketingspiralen. Vi snakkede om i går, nu ja, gør vi det igen i dag. Ja. Ja, Hvor mange, må jeg spørge? men sådan er det. Du har spundet net over. Hasse, ja, Hasse, må jeg lige spørge om? Det er utroligt. Du har jo øh, øh, givet nogle penge i forhold til deres marketingskampagne, right? Investeret. Investeret i deres fremtid? Ja det er korrekt. Ifølge medierne. Må jeg spørge, hvorfor? Jamen er det ikke fantastisk, jo. at øh, vi kan få øh, noget musik, som kan ligesom, øh, hvad hedder det, ramme landet på den måde? Jo. Jeg, jeg gidsnede jo. i går i radioen, og, øh, hvor, hvor meget reklamekampagnen havde kostet. Jeg sagde, at den kostede simpelthen 700.000 en million. Kan du, kan du, øh, du behøver sikkert svare, hvis du ikke bryder dig om det. Men er det ikke korrekt? det, det, det kan jeg ikke svare på. Nej, det ved Hasse jo heller ikke, fordi... At, øh... Jeg ved det jeg ved rent, rent faktisk ikke, så... Nej. Men det, du kan svare så... på, Hasse, det er, hvad koster det for fløjet delfin ind? Ja, nu om det er lige det. Ja. Det er selvfølgelig det, det, heller, det, det kan du heller ikke sige, men jeg synes, det er utroligt godt stunt. Jeg, jeg, jeg har min hat helt af, og jeg, jeg må sige, at jeg, jeg så det ikke komme. Anders så det bestemt heller ikke komme. Øh, og den eneste, vi nu venter på, det er koblingen fra øh, Delfinen og til øh, Fedefind og Funny Boys. Men den kommer, jeg ved det. På et tidspunkt, så pludselig er den der. Jeg vil ja, bare ja, sige, men det kan jo være, at Delfinen skal hedde Fedefind. Det tror jeg allerede, den gør. Det, det gør den allerede, <laughs> ja. Ej, jeg er imponeret. Jeg, det var mest det, vi ville bare ringe op og sige, at vi var imponeret. God, gammel, det er ja. god gammeldags viral marketing. Vi ses, Hasse, eller vi snakkes ja, ved, Hasse. Ja. Og vi ses til koncerten på Alværket. Ja, og hvis så der nogensinde er noget, Hasse, så, så, så, siger, så, så siger du bare til. Tak for hjælpen. Godt. Hej. Hej. Hej. De Sorte Spejder præsenterer Klynke og Ynk. Hej. Hej, Klynke. Hej, Det er mig, der er kløk, Ynk, din nar. De Sorte Spejder præsenterer Klynke og Ynk. Hej, Klynke. Åh, oh, Hej, Ynk. Hej, Klynke. Hvad går det? Det går ikke godt. Hvorfor? Det er synd for så mange mennesker. Hvem? Jeg synes, det er smadret synd for drama queen han er bøsse. Ja, men han skal selv betale sin dragt. Det er rigtig, rigtig synd. Jeg tror, han går ned med stress. Så dig. Jeg kan ikke se, hvad jeg skrev. jo. Det er synd for Karikast. Det er, hvorfor er det synd for Karikast? For han skal betale skat for at køre på to broer, Ej, han selv har betalt. det er synd. I forvejen er han ikke alt for hurtig. Det er også synd at være minister, ikke at være længere. Og stadig have et liv. Sidder man der i sin tog og kig ud. Det er jo ham, der byggede Storvældsbroen. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Er det, hvad du havde, det var synd for? Louise Fremert. Det er altid synd for Louise Fremert, også fordi hun, hun, hun har det svært. Fordi hun har så mange hår. Ja, men oh. det kan det være. Hun har færre nu, når hun er blevet noget ældre. Det er meget synd. Ved du, om det også er synd for? Nej. En isbjørn, der hedder Knut. Nede i Berlin, for ved du hvad? Dens mor vil ikke have den. Så den på sutteflaske. Og nu er der nogen, der synes, den skal dø. Fordi at den ikke må være unaturlig isbjørn. Der er nogle miljøaktivister i Berlin, der synes, den skal dø. Se nu døde den. Ej, hvad er det synd. Og ved du, om det også er synd for? Alle de mange rockstjerner, som tager kokain. Fordi de har fanget 19,3 ton kokain over i Panama. Nu kan de ikke få noget. Det er synd. Der er rigtig mange, som går ind for miljø, som også der er kokain som spiser sådan noget tun, der ikke er blevet fanget i et net. Køb tun! Køb tun! Og lad være at tage kokain, for det ødelægger et helt kontinent, der hedder Sydamerika. Forstår I det, små, dumme, dumme mennesker? har holdt fast i et net af løgne og kriminalitet, fordi I skal have latterlige stof, der fjerner jer fra jer selv. Nu glemte jeg... Vi, vi. Nå, okay. Prøv, prøv, kom, kom igen. Det er også sødt for Søren Haslund Christensen, fordi der ikke er flere kongelige på Galatea kronprinsen er stået af. Altså. I aften. Åh, oh, kronprinsen. Nej, han stod af for længe siden. Det er prinsgemalen. Henrik, han er stået af. Nu sejler de rundt helt uden nogen fra kongehuset. Det er pisse sødt, så Søren helt alene. Her er de sorte spejler, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation.